entzule eta ongi etorria berriz ere antxeta irratiko tarte berezi honetara. Badakizue erdarari atea zabaltzen diogula, tarte hontan gaueko hamarretatik eh, aintzina, noiz benka, Eta ostegunetan adiskidetuak elkartaren bidez, emakume etorkinak entzuten ditugula, beraien e, errealitatea, baina baita edozen gaien inguruan ere beraien iritzia. Gaurko honetan, ba, gauza bat berezia eskaini bar dizuegu, egin batean privilegiatuak ere sentitu baikara. Kalean, prostituzioan, lan egiten duen emazte batekin mintzatzeko parada izan baitugu. Gaur egun klub batean lan egiten du, irunen, baina bereak eta bi pasaditu kale gorrian. Nigeriarra da, eta besterik ezin dugu esan, gaitzizen batekin deitu baitugu. Beldurrez, bere identitatea eskutatu nahi duelako. Mamu, Monila. Gaurkoan ere, egunero bezala, hitza arnazbide izan daitekelako, gozatu, ezazue datozen minutuetan eskaintzen dizu egun erreporta jaz. Eh, Jacqueline, buenas tardes. Buenas tardes. Eres de Nigeria sí. y ¿desde cuándo vives en Irún? Ah, desde tres años ahora vivo en Irún. ¿Y tú, Jacqueline, trabajas eh, en la calle? Sí, bueno, antes sí trabajaba en la calle. ¿Y ahora? Ahora no. ¿Dónde, dónde trabajas? Trabajo en un club ahora. ¿Eres eh, prostituta? Ah, claro que sí, prostituta. <laughs> ¿Podemos decir que vives en una situación eh, regularizada? ¿Tienes papeles? Sí, tiene papeles ahora. Pero antes de conseguir los papeles, digamos, de regularizar tu situación, supongo que has pasado unos momentos muy malos. Ah, muy malo, muy difícil. Bueno, nos gustaría que nos comentaras sobre todo para que la gente sepa todo lo que os hacen pasar y todo lo que tenéis que sufrir, os hacen sufrir para denunciarlo. Bueno, y como yo, con otra persona yo no sé, pero como yo, yo sufrí mucho. Sufrí mucho de a mano de policía. Policía me coge todos los todo lo mes, hasta un año me coge cinco, diez más. Dormí, ¿cómo se llama? en eh, comisaría para yo no tener papel. Y antes también policía local y molestar a los otros también. Muta, muta muta muta multa. Bueno, la persona no tiene papel, no tiene dinero, no tiene nada. ¿Y qué vas a hacer pagar esta multa? Si el policía que da a pues una persona multa, tú no tienes trabajo, ¿qué dinero vas a pagar esta multa? No hay dinero. Nosotros trabajan a la calle, no nos, nosotros te gusta, es para vivir. No dinero, no trabajo, no papel, que quiere vivir nada. Nosotros venimos aquí para buscar la vida. Bueno, mi país está bien, pero la presidenta es muy, muy malo. Por eso nosotros venimos aquí para buscar otra vida normal. Bueno, cuando la gente mira a los otros a la calle o en el club, pensar a los otros te gusta, este trabajo. la verdad, a los no te gusta nada. Solo es trabajo para vivir. Como yo, yo tengo una, hija en mi país. Mi hija eh, quiere comer, quiere ropa, quiere estudiar. quiero buscar dinero para hacer la vida mejor de mi hija. No como yo, mi vida. Ahora mi vida a mí no me gusta de antes. Bueno, ojalá me gusta cambiar mi vida. Porque es trabajo, prostitución no es bien. Es que aguantar personas que drogan, aguantar personas que, que bebiendo, aguantar muchas cosas, ese trabajo, eso es muy difícil, muy difícil este trabajo. Supongo que trabajas en un local de Irún, has comentado el tema de las drogas, por todo lo que has vivido, ¿a ti cómo te parece que está el tema de la prostitución en Irún? Bueno, el tema de la prostitución en Irún, yo, tengo una amiga que trabaja a la calle, me dice ahora muy difícil, muy malo. Uno, no hay gente. La gente no sale, la culpa de policía. Si la policía coge un gente hoy, te trae multa. A mañana no vas a salir para buscar una prostituta. Bueno, como la chica se sale a la calle, sale, policía te corre. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Todos los días sale sin nada. ¿Qué vas a vivir la persona? Muy malo. Cuando hablas de multas, ¿son multas eh, hacia los clientes o hacia la prostituta? Bueno, la, cliente dice, cuando la policía coge una chica con un chico, que muta la, la cliente. Bueno, con las chicas, si cliente solo pasa a la calle andando o espera una, una sitio, si policía para, documentación y multa. Esto no puedo ser, son es muy feo. ¿Y cuántos euros de multa? Ah, depende. Lo como yo pasé de mí antes, Pasa casi 500 y brinco. ¿A dónde vas a sacar ese dinero para pagar? ¿Y el trato de la policía hacia ti? ¿El trato es bueno, cordial? ¿Sientes que te faltan el respeto también la policía? No, yo no nunca falta respeto de la policía. con mis colegas no nunca falta el respeto de policía. ¿Sabes? Cuando la persona no tiene miedo, si visto policía, vas a tener miedo. Si la policía te para, y calla. fima Firma, no firma que yo no sabía qué escribir ahí para firmar. Y luego te dan un papel, y luego te manda multa tu casa. Cuando abres tu papel, mira 200 y y y y 100 y depende. Eso. Has comentado lo de las drogas. Eh, el mundo de la prostitución a veces se comenta que está muy cerca del mundo de las drogas. Eh, ¿A ti te han obligado a consumir también? Bueno, la con, hay muchas personas, hombres, meta drogas. Cuando meta droga, y molesta a las chicas. Como las chicas entran a la casa con una persona, habla muy malo. Como yo pasa antes, una chica me, me, me pagaba dinero para entrar conmigo, ella pone droga, ahí dije, meta. Yo, yo no sabía meter la droga. Bueno, si no te quieres meter la droga, dame mi dinero. Coge dinero y se fue. Eso, el asunto de nosotros aguantar a la persona que meta droga. Solo eso. ¿Y hoy en día tienes contrato? ¿Qué contrato? ¿De trabajo? Sí, ahora ya tiene papel. Yo tengo ahora, sí. Entonces, eh, tu situación laboral también está regularizada. ¿Tienes un contrato en el club? Sí, yo tengo contrato para trabajar, but a mí no me gusta trabajar, me gusta buscar trabajo normal. ¿Estás eh, intentando cambiar de vida? Claro que sí. ¿Y cómo ves la situación? Bueno, para buscar trabajo, si encuentro, ya cambia mi vida. ¿Y dónde buscas? Yo todavía dije para buscar internet y ¿cómo se llama esto papel? Ay, castellano. Busca donde considera o habla con gente. Si tú quieres, yo limpiar tu casa, doméstico, para cuidar al abuelo, si abuela, eso. Si encuentro, sí, me va a cambiar. ¿Y cuántos años llevas en la prostitución? Bueno, yo estoy aquí ocho años en España. Ocho años sin papel, solo acabo yo tener papel. ¿Cómo llegaste? Llegaste, llegaste de un banco. Una, en un barco. Eso. Y tenéis que recaudar, recaudar mucho dinero para poder pagar ese viaje en barco hacia aquí, ¿no? No, yo no mucho dinero, no. ¿Y cómo fue el viaje? ¿Cómo lo recuerdas? Ah, de viaje muy largo, casi un año, tres meses, ocho meses, depende de, la viaje. La mía yo da un año cuando entrar aquí en España. ¿Y qué te parece el trato de, la gente de aquí hacia los eh, inmigrantes? Bueno, el trato depende. Hay unos buenos, hay unos malos. Trato malo y trato bueno. La gente es 50-50, bueno y malo. ¿Pasas miedo? ¿Yo? ¿Miedo de qué? No sé, de, bueno, hasta ahora no has tenido papeles, miedo de la policía, de lo que te pueda pasar con un cliente. ¿Antes o ahora? Antes y ahora. Claro, antes sí, uh, antes tenía miedo, sí. Mm. Sí, antes sí, miedo, mucho miedo. De la policía, de la gente, sí. Ahora estás mucho más tranquila. Claro, pues yo tengo papel. Mm. ¿Y tienes familia? ¿Aquí? Sí. No, no, no. ¿Tienes una hija allí? Sí, allí, Nigeria. ¿Y mandas dinero todos los meses? No todos los meses, depende cuando ella necesita. Bueno, pues eh, te agradecemos mucho que hayas accedido a hablar en Ancheta y Retia y ojalá puedas salir de, del mundo de la prostitución y hacer otra vida. Vale, sí, claro. Es que recasco. ¿Hablas esquera? No, esquera. no. <laughs> no habla muy bien esquera, ¿no? es que recasco. izan da gaurko tartea motza, baina intentsoa esan genezake. Errealitate gordin baten berri ematea izan da gaurkoan gure helburua. Oso gutxi baitira prostituzioaren munduan borondatez sartzen direnak. Beren artean ere badituzte desadostasunak legalizatu ez legalizatu Baldintzak eta ez baldintzak ez gara, hortan sartuko. Argi dagoena da, gure eskualde honetan asko direla, ba, gure gonbidatu honen e, bizi baldintzak jasaten dituztenak, eta salatu ezean behar bada konplize ere bagarela. Beraz besterik ez gaurkoz laster-laster, etorriko da berriz ere, hitza arnazbide tarte bat ongi zan momo monila degam julinga momo monila degam wonga يبون Walay, Walay, Walay, Walay. Abdu Jambar Walay, Nyari balay kala ci kaw lay joge daanu si sëru Walay, ni Walay, degam julinga, Walay.